有毛多势力，还要出来当波心？以为会闹几个眼子，就在那里。Violence engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar s a b i d r a Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. m e a Phoenix. E allora, buonasera a tutte e a tutti, eccoci per ascoltare un po' di musica, per parlare un po' del collettivo delle lesbiche che eh, vengono dall'Iran, eh, per farci piacere e per essere insieme. Buonasera a tutte e tutte che ci ascoltate da tutte le parti d'Italia e anche a volte nel mondo. combat, mafia, tout unir pour le même combat, mafia, tout unir pour le même combat. Listen, I got a passion for spitting, smashing the competition. Vocals, the logo for the and Pistons undebatable. Flesh is biodegradable. People ego deflatable. See no evil and play the role. I'm Peter Gabriel with a sledgehammer. Blood standards, red handed, set standards, dedicated, a deal of proof. Able, Miracle, Fanny, Lou Hay, Marlon Riggs, Nina, and Fred Hampton. Yeah. There goes the neighborhood like Fred Sanford next door to Ned Flanders. These cats pop off at the mouth like over Red and Baca. My lyrics open up the portal, see your seven chakras, helicopter circle, and watch the exchange of Betty poppers, inventing drama. Prevent it, remember not for smash. Various, various, various on the roadblocks. You don't get it, get it, you do you. The struggle don't stop it, don't quit. Worldwide winning with and globe trotters. Don't try to sit home if you stuck in time or broke watches. Smash. Walls of hate, end it for the next sentence. Watching them fall from grace, repping for Death is like I'm speaking to walls. I ain't preaching to y'all, breaking cycles of violence, not repeating they flaws. Open up your memory bank, I got the key to the vault. Serving the antidote to Alzheimer's, deleting and install. Keep go below, but think it over. We the leaders we've all been waiting for. Believe it, heed the call, breathe it, keeping involved. These lyrics, he seekers deplete, tweeters till the speakers dissolve. Each generation must find its mission, fulfill or betray it. I know that ours is more than just being killers of players and making millions of papers. Our blood is spilling the haters. Too uh-huh. much injustice among us, it's still a complacent listen. Yeah. Smash the walls I hate and lift to the next ascendant. Watching them fall from grace. Repping for the independence. Futuristic sound. You just missed it now. Present with the essence who we ball, but it all is fake. Yeah. You don't pay attention, man. That's why your power is the size of your attention span. Till it's said best. You don't pay attention, man. That's why your respect's the size of your attention span. Smash the walls I hate and lift to the next ascendant. Watching them fall from grace. Repping for the independence. Future just tap them on the shoulder anymore. You have to hit them with a sledgehammer. And then you'll notice you've got their strict attention. <laughs> رو دختری یا پسری خوشگله خسته نمیشینم ولی من خستت میکنم جرأت داری گوش بده میشکن سایسکای اسکای بوت فرز محال از ترنس و و بای میگه با افتخار پلیس چرا چون دو جنسه نداره حق عزیز بریدن بند نافش و باعث یه آدم داره میمیره به دادش بره گناش چیه دو جنسه که میشه مسحکه کبیر تن چاپای ریش مسلکه امیدی داره که ببینه فرداشو نمیتونه بالا بیاره حتی درداشو اون بچه با سختی و درد بزرگ شد او و هیکلن زمخ شد بزن زده میکاپ کرده تو چه نه نخفته کرده تو کوچه اون دلش لطیفه کلش مردونه درکش کردی کی صداش خشنه همه میگن یا خوله یا خیلی فشن دختر ظاهرش و منر پسرونه بابا بردنش تو دیوونه خونه ولی نمیدونه ته دلشون یه مرده تو زندگی ددند و تاش کرده اما تو یه کوتاه فکر آشولاش میخندی بهش هستی خیلی ناشه تو بگم تا بدونی خندت از رو در این آدم تو رو دیوونه کرده باشه جسمش نیست عین تو ایدن نره جنس آزاده بودن و سن از اجتماعی که لجنه حشمتی آره جنایتی در لحظه پاشو شما شقت و زد و لابه ها چشمشو قرص کن واسه یه لحظه اینقدر سالمی که حتی اون میترسه بگه دردشو تا که بشه سبک قلبش به مرز نشنیدن صدای نبزه اون زندانی شده تو نگهبان خوشحالی که اسم تو هست انسان اون خیلی از من تو انسان سر فکرش آزاده اون بر این باور اتفاوت تن و روحش آزاده این هدیه که خدا بهش داده اون روشن دلشو بیقراره جز قرار آخه چاره ای نداره نکن این کارو هرگز با انسان حقیقت نمیمونه هیچ وقت شده نقطه پرگار تحت فشار کنه هویت شنکار دست میندازیشون رو تو جمع اوباش زخم عمیقیه توی بغض صدا دست خودش نیست خب ترنسه شازادی آزادی تنش تو حبسه اونم میخواد مثل تو دلو ببنده به کسی اما نداره به دنیای بیرون دست چون جنس حسار دورش انکاره کسی نمیبینتش اما وجود داره تو نجنگه نمیتونه نفس بکشه واسه برادر بسیجی معنی ارزشه انصاف تو به زندگی کنی تو کنی واسه ترنسک بلز لزبیان گی دو جنسه اما تو بازداشتگاه ستان یه هدف داره که تلک است عامل فسادی مفسد و لرزنگ جامعه ای باید تو روانی بس پاشو شما شقت و زجر و لابه ها چشمشو قرص کن واسه یه لحظه از عالمی که حتی اون میترسه بگه دردش تا که بشه سبک قلبش لب مرز نشنیدن صدای نبزش اون زندانی شده تو نگهبان خوشحالی که اسم تو هست انسان اون خیلی از من تو انسان تر فکرش آزاده اون بر این باور تفاوت تن روحش آزاده این هدیه که خدا بهش داده اون روشن دلشو بیقراره جز فرار آخه چاره ای نداره نکن این کارو هرگز با انسان حقیقت نمیمونه هیچ وقت E ovviamente è al ritmo e eh, sulla musica di cantanti iraniane che eh, vi leggerò oggi il manifesto di manifeste du collectif lesbienne féministe Baham. Siamo militante lesbiche e femministe. Con la creazione di questo collettivo lesbian feminist Baham vogliamo sostenere e rendere visibile la lotta delle donne per la loro emancipazione e contro l'apartheid sessiste. Vogliamo essere solidari con le lesbiche nate nei paesi perso- persofoni, Iran, Afghanistan e Tagikistan. Noi non ci rivendichiamo da nessuna nazionalità, perché quando sulla terra solo un per cento delle terre appartengono alle donne e quando le donne non hanno nessun potere politico eh, non è sensato di sentirsi appartenere a una qualsiasi nazione. Pensiamo che le donne non hanno di matria, come dicono le persofone, o anche eh, di patria, come dicono dicono le francofoni. Noi vogliamo con questo collettivo mutualizzare le nostre lotte, cambiare le nostre condizioni di vita e condividere le nostre iniziative. Ci definiamo come lesbi- lesbianismo femminista, no, il nostro lesbianismo femminista come un'attrazione, un amore solidale verso le donne nella loro integrità, la loro entità l'alterità e il rispetto. Si tratta per noi di una forma di sviluppo eh, fuori del modello patriarcale che eh, obbliga le donne all'odio di loro stesse, alla loro sottomissione agli uomini, e alle istituzioni maschili. manifesta di collectif lesbian femminista Baham. I nostri obiettivi sono denunciare e lottare contro le violenze degli uomini contro le donne, la misoginia e l'odio verso le lesbiche, denunciare e combattere le violenze basate sulla religione in cui, eh, eh, in cui, le violenze legalizzate eh, dai eh, stati islamici, lottare contro la repressione politica, denunciare le violenze specifiche contro le lesbiche, le omose gli omosessuali, esecuzione, torture, stupri, incarceramento, persecuzione, mutilazioni psicologiche e corporale, elettroshock, ingezione di ormoni e di psicotroc, culpabilizzazione fondata sulle um, credenze religiose, mutilazione al nome del cambiamento di sesso, rendere visibili le vi lesbiche nate nelle paesi persofoni, accogliere le, le nuove arrivanti costrette all'esilo, offrirle uno spazio di ascolto, di uh, aiuto e di scambio in modo di rompere l'isolamento de- dovuta alla brutalità dell'esilo accompagnarle, informarle, sostenerle, tradurre i documenti, informazioni sui diritti, accompagnarle nelle eh, cose amministrative, regolizzazione, salute, case, ricerche e formazione e lavoro. Creare uno spazio di scambio, di riflessione e di rivendicazione politiche per lottare contro tutte le istituzioni del patriarcato e dei suoi strumenti creare un, una rete di scambio di sapere e di solidarietà economica tra le donne per lottare contro l'isolamento, la precarietà e lo sfruttamento. میدونم هرچی باشه تو آخرش مال منی میمونی کنار من ازم تو دل نمیکنی خیلی دوست دارم بهم بگی منو Manifeste du collectif lesbienne femministe Baham. Il nostro femminismo. Il, il, nostro femminismo consiste a lottare contro l'oppressione delle donne. Il patriarcato è un sistema globale di organizzazione di tutte, in tutte le società. Tutte società patriarcali è basata sul controllo pro, della procreazione delle donne dalla classe, di, dalla classe degli uomini. La nostra emancipazione passa la, dalla riappropriazione e il rispetto dei nostri corpi, dall'indipendenza economica e politica, dalla riappropriazione del nostro lavoro, dalla liberazione alla costretta all'eterosessualità e alla produzione di bambini. La distruzione del patriarcato comprende la soppressione di tutte, questi, tutte le sue istituzioni e strumenti di oppressione delle donne, costrette, costrette delle donne alla produzione di bambini, organizzazione dello stupro, degli assassini, delle violenze di massa contro le donne per terrorizzarle e sommetterle e costringerle all'eterosessualità, all'educazione sessista, al matrimonio, alla famiglia, alla religione, allo Stato, all'esercizio, alla guerra, distruzione della terra, capitalismo, sistema prostituzionale e pornografico, cultura androcentro e misogine. Dobbiamo fermarci di aderire alle favole, alle fizioni, paese, nazione, comunità, culture, tradizioni, religione, istituzioni, matrimonio, famiglia, Stato, patria, razza, patria partiti politici, eccetera, sono tutti inventati dagli uomini per eh, dividere le donne. E per questo che l'unica condizione che in cui possiamo distruggere il patriarcato e unirsi nella classe delle donne per alla fine uh, finirne, uh, finirne, con il patriarcato e le sue istituzioni che organizzano le violenze dei don- delle uomini contro le donne. La religione è lo stato religioso contro le donne. Tutte le religioni sono misogine perché sono state inventate da e per gli uomini. Nei paesi sotto legge musulmane le donne subiscono delle violenze specifiche. La violenza della religione è istituzionalizzata dallo Stato in Iran e in Afghanistan. Tutte le leggi fanno mm, regole per la vita delle donne e dei bambini e applicano direttamente la legge islamica. Il corpo delle donne sono campi di battaglia dei uomini eh, le velano, le stuprano, le invisibilizzano, le comprano, le vendono, le torturano, le lapidano. Denunciamo le, istanze, le istanze patriarcali internazionali come l'ONU che preferisce riconoscere i codici delle famiglie proprie a tutti i paesi invece di accettare l'universalità dei, don- dei, diritti delle donne. Con questa pratica legalizzano e legittimizzano il statuto legale dei minori a vita per miliardi di donne. شبهای ما Manifeste du collectif lesbienne féministe Baham. Le leggi religiose sono contre les données. Al contrario dei piccoli, dei piccoli, bambini, le piccole bambine sono considerate come adulte all'età di 9 anni e subiscono le regole applicate alle donne. Instaurazione, dell'apartheid sessista, fine, fine a, a, dentro il loro corpo, dal, dal, velo al rischio di essere eh, punite se eh, rifiutano di mettere il velo o di osservare tutte le obbligazioni religiose che sono Ehm, eh, obbligata per le donne e sono loro quando resistono a questo che sono condannate all'incarcerazione, alla lapidazione o all'esecuzione. Hanno anche lo stato legale di minore a vita. Mm, matrimonio eh, a partire dall'età di 9 anni per le piccole bambine, che significa che la pedocriminalità è legalizzata e incoraggiata. Gli uomini si appropriano il corpo delle donne e la produzione di bambini, controllano la loro verginità al momento del matrimonio e puniscono sever severamente l'aborto. Una volta sposata la donna per perde tutte le libertà eh, e, e, diventa eh, sotto il tutorato del suo marito. Non può viaggiare da sola né studiare né lavorare senza il suo accordo. La parte d'eredità di una, do, di una ragazza è di metà quella del suo fratello. Le testimonianze in um, giustizia di un uomo vale, um, quel, uh, di un uomo vale quello di due donne. Un uomo può uh, uccidere la sua sposa se lei ha, è, stata, è accusata di adulteria. Le donne accusate di adulterio Inghilterra sono lapidate. Il, volo, il, il velo come um, simbolo della dominazione degli uomini sul corpo delle donne. La prima violenza è il, il velo delle donne, nello stesso tempo che il volo eh, nasconde le donne il, vo- il, velo le designa come il, ses- il, il, genere, il sesso e di là mem e di là la, le sessualizza le donne a partire di 9 anni. Una piccola bambina, corpo sessuato, sessualizzato è obbligato di scomparire sotto il velo. Noi condanniamo e lottiamo contro il velo tu- di tutte le nostre forze. In Iran il velo è utilizzato come repressione politica contro le donne. È per questo che questo paese costringe tutte le, anche le atlete donne a coprire la, loro, la loro, il loro corpo dalla testa ai piedi. È così che sono mandate alle Olimpiadi. La Chartre olimpica vieta tutte dimostrazioni religiose, politica e razzista, ma, ma comunque le Olimpiadi, istituzioni misogine, accettano um, questa dimostrazione propaganda per l'apartheid sessista lo Stato teocrata iraniano ha messo in piedi 36 apparati differenti per domare le donne, considerate come cattiva è Jab, la polizia delle, di lotta contro i cattivi e Jab, la corruzione e corruzione su terre, la polizia di orientazione islamica, polizia di lotta per la sicurezza nazionale. In Afghanistan la situazione è ancora peggiora, anche eh, se il velo non è obbligato, obbligatorio dalla legge. Il velo è imposto alle donne con la terrore dello stupro e altre violenze. I talibani minacciano, attaccano e torturano le piccole ragazze che tentano di andare a scuola. In Europa la strategia degli islamici per imporre il velo alle donne è di presentare il velo come culturale un codice vestimentaria, una libertà, una scelta o un diritto a portare il velo. Se il velo è culturale, perché allora tante tante bisogno di un apparecchio poliziario di, uh, in Iran, in Arabia Saudita o in Indonesia, solo dedicate a sorvegliare le donne e a controllare il loro corpo e a costringerle a mettere il velo. Di più, il velo in quest- in, nello spazio pubblico è un strumento di propaganda di un'ideologia religiosa patriarcale, sessualizzazione e, e, scio- ehm, e sciosificazione delle donne. از مثبت یک تا مثبت 98 با این آهنگ فاصله رو کم میکنه جنس زن از منه عشق من بزنه آهای گوش بده ببین چی میگه سای بس واسه آزادی زن من واسدادم جلو تیر و ترکش عمرم با بزن بذار کمی این مسئله رو بازش کنم راحت بگم رازا رو فاشش کنم اگه به دید فاحش نگات کردن اگه نیکت خواستن صدات کردن پسر میخواد از حوس بدن تا که بشنبه صدا نفس زدن تو بسته نخور تو یه فاحش لیستی ای که پسر رو زدیش به پیسون دست رد تو به سینه مردا مردایی که میخوام فقط تو رو واسه احساس بده بدی ها رو واسه تو دگرگون کن اگه فیمیل یا شده دختر شدی اگه فاطیله به سر دادی باعث شدی دختر بشن این جماعت لزبیم با هر عقیده و شکلی و حزبیم نفرت از کلمه ای که دارم مرده که نگاه میکنه زن به دیده برده باشو واسه زناره جلو جنس نر که دختر رو میکنه جایی که تار و تنگه زور روزیه نکی ساکت و کوره نگو نره دختر بعید و دوره اگه جذب زنده یک جنس از خودش اگه مهر سکوت و ترس مردم این حقشه که میتونه عاشق بشه پاشو واسه Cause honey, keep it میگی تو عشقت زن شده زن واسه زخمای شب مرهم شده عشق شکفته تو این سنساره زن با زن گوش اسم بدکاره میگه حرف حق زن پایه نداره زن بردشه تا وقتی مایه نداره مرد هرز دنبال گوشت تازه نر کثیف و پسته و حق بازه خسته شده از این پرپر پر شدن واسه شرزش داره دیگه این بدن و تن آره لزبیانی و حق تو نمیگیری بیا داد بزن تو ذلت نمیری زن و پوله که میکنه مرد و نشه توی خون قرقه و زن میگیره رشه آخه نمیشه و تا عادت نیست واسه زنده شدم فرصت نیست زن اجتماع و یک ناباوری سخت کنه داره از این آداوری تو باید زن بودن تو ثابت کن تو که مرد از زندگی ساقت کن زن بیده فاست و مرد نظاره گرش دیگه بس زن حالا وقتشه واسه باور حرفات من باستادم از سایم دختری ثابت خدم یه جنس زن به یک جنس از manifeste du collectif euh, lesbienne femministe Banham. Le nostre domande e rivendicazioni. In conclusione, noi militanti del collettivo lesbico femministe Baham chiediamo alle donne di, di, Francia e di Europa di sostenere la lotta contro la repressione delle donne dagli islamici, repressione che si esercita anche in Europa e dappertutto nel mondo. Insistiamo sull'importanza della lotta femminista per la laicità. Noi chiediamo che il, eh, il combattimento la, la, lotta contro i integralismi religiosi sia sistema, faccia sistematicamente parte parte dei programmi di lotta contro il patriarcato. Vogliamo ridurre la religione alla sfera intima finché nel mondo c'è solo una donna che è obbligata a portare il velo, chiediamo il sostegno attivo della lotta femminista contro il velo. Dobbiamo, si deve sapere che la rivendicazione pro velo in Francia è utilizzata dal regime fascio fascista islamici d'Iran per eh, dire alle donne che hanno la, il diritto di poter eh, portare il velo in Iran e giustificare le violenze della sua repressione contro le mm, cattive Ejad. Rivendichiamo il diritto delle donne all'autodeterminazione e anche il diritto di vivere una sessualità diversificata, satis- soddisfacente e esente di violenza. La nostra emancipazione individuale e collettiva è impossibile senza autonomia materiale, intellettuale e tecnica. È per questo che eh, chiamiamo alla creazione di rete di scambio di sapere e di spazi economici solidari tra le donne. Privilegiamo una gestione orizzontale dei gruppi di lotta. I movimenti di donne vanno avanti nell'apertura alle dinamiche femministe di cambiamento e di novità. داستانو میگه سای سکای گوش بدن خرافه پرستاتون رو باید کنار بیاین با ما اینه تنها را دختری از ایر و تبار مذهبی مادر سختگیر و یه پدر عصبی عشق جنسشون رسون به جنون دلخون از نگاه معنا داره اینو زد دلو به دریا گفت من انسانم میگذرم من واسه حقم از جانم مادر عشق نداره که هیچ حد ارزی نکن با زندگی دخترت بازی من مثل شما بنده همون خدام هم گرام ولی نمیشه ادعا پوزخند تلخی روی لب مادرش شف دل دختره نخواست بشه باورش بدر با اشتیاق حرفاشو خوب داد گو زیر مشتلک تفلکی شد بیهوش زد زجه بزن و بکن استغفار مگه نمیدونی زن یعنی استثمار واسه تعمید دادن اونو زیر آب جوش چون نهی از منکر وظیفه رو دور شرخیدن تو مطبخ و کتک خوردن باشه کنجه اونو خونه شوهر بردن شبا تنش و دسته مرد ولی هنوزم عشق زن و زمزمه نمیکرد آینه نشستن و خیره شدن کاری از پیش نمیبره پس باشو زن برداشت تلفن گرفت یه شماره ترسش این بود نکنه که بر نداره شنید صداشو یهو دلش لرزید مغز جا خوش کرده توی گلوش ترکی من میخوامشم از عشق تو دیوونه داد میزنم تا همه دنیا بدونه از باورم هیچ شرمی ندارم من خوابیدم با مرد و دوست ندارم ایرانی زندگیش لجنزاره سرایی که به لسبیان زیاد زیر پوست را ماس کن چش تو ببین من همین جا تو زدی بازاری بیان و لسبیان آدم با هر عقیده حق زندگی داره خیلی وقت دیگه تنها به زود یه چنگ بزن امید و سایه سکای رسیده سر زندگی تو دست خودت بگیر واسه هدفت کشته شو اما نه زنه بشتش با چوبه دار تو همه زنی که معشوق زنه بشنوین همه سر صحنه توی تئاتر زندگی زن سیاهی لشگر همیشگی نه حق داره خودش رو ابراز کنه نمیتونه سفره دلش رو باز کنه اجتماع واسه اون مثل جهنمه اشتباه نکن ولی اونه که مریمه نمیخواد با یه مرد روی تخت بخوابه اینه میسوزونه شماها رو این عذابه چرا بگیره تصمیم جای و مزکر چرا خاک وطن خالی از حقوق بشر سنگسار روح تو قرن 21 مدعی که با خدا داری سلام علیک آخه چیکار کرده مگه به جرم چی چون رو تنه یه زن کردن نقاشی چرا زنی که حتی نداره احساسی به من روزی صد بار بکن آرزوی من آمار طلاقا میدونی چرا بالاست ببین اشکال کجا اون تا زنده است عاشق همجنسشه حتی اگه مردش بهترین باشه این حس تر از قانون و حس بین اونو مرد فیلو فیلم دافعه است زن نمی میره نمیشه داغ و تازه فکر توی که مبتلاس به تا همجنس بازی هست یه مقوله جدا خیلی توفیر داره با همجنس گرا تو با جنس مخالف خوبی خوب باش ولی حق لزبیان هم از سر جاش دیگه گذشته Allora, potete ritrovare il, il, testo intero che ho dovuto un po' tagliare, ma comunque il contenuto l'avete capito. Il testo del primo ma, mm, comunicato del collettivo lesbian Feminist Bahama sul loro blog https due punti slash slash lesbienes feministes baham ای دامد و ای دامد آن بخت سعید ci ha accompagnato con la musica su questa trasmissione, c'è stato Sai Sky, Gazal, Golchif Fiemarahani, eh, Annie eh, Bahai e un'altra che si chiama che si chiama, no, è, è tutto mi sa. Dunque Ghazal, Godshife Farahani, Marjan Kandi, sì lei anche, Marjan Kandi e Sai Sky. Eh, vi ringrazio dell'ascolto e mm, vi mando una piccolo una canzone di Raya, Raya, Sunshine, una compagna di Parigi che canta Colonizer, Colonizer Rhythm. E con uh, Raya Sunshine concludiamo la trasmissione di oggi. Mi sa che vi dico a settembre, forse, chissà che può succedere nell'estate. اسمعوني جيبوا شباب ومئات البنات نطلع جبل الهوا ببلاش ما بدنا حدا يطلعنا شاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonix, Megaphonix, Megaphonix, la música vista del cielo. transmisión musicale e geopolítica combat, mafia, tout unir pour le même combat, mafia, tout unir pour le même combat.